Igan hastin, lehen heineko eskolak arrazabaltu badia, neuri izigarri zorrotzekin eginda. Horrek kambio hanitz hiagindutu, dutu, halanula haurrak jangelan biltzia debekatzez. Hortako, piknika maniako apaidu hotzen zerbitzatzea behartuik izan diela, esplikatzen daiku suhari lankiako marinak. Apairu hotzak egiten ditugu, zenta ez ditugu kopuruak eh, hain zinetik ahal, edo ez aski goizik eta kopuru tipiak izanki ez dugu segurtatzen ahal janarien berotasuna. Kopi hoik igan hastin, suharrik bimiletaik laue huneta jaisten ikusi dutu. Naiz eta eskoretaz gain enpresasun bait hornitu ebai. Etxepa Elizeuan kokatzen den bertakoa eskolen ostala hitzak, jatuzko laumila mila apaien ordez, zazpiehun baizik ez Hoietan txartez, ohizko kolegio eta liceoko mila apaidien dezagertzia. Eta bilankientako apaidiek hotzik jarrekiko die maiatzen hogeita bosta arte. Marina. Espero dugu, eh, lehen bailean egoera normal bat eradat itzuliko gidera, zenta biziki komplikatia da guretzat, baina eh, apairu beroak banatuko ditugu behiz maiatzaren hogeita bostetik arat, hor normalki ikasle gehiago izanen baitida. Baina, bon, ikusi dugu eh, ez dakigu gaur eh, nola izanen diren, baina normalki hola izanen da. Hoikola, sukaldaitza kolektiboan langileen erdia baizik ez da rabiatu. Bestek langabezi teknikoan jarraikitzen jelaik.